Evet, günlerden 7 Mayıs 2017 yine bir pazar akşamı yine Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken e, programının 80. ile karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Mahir Ilgaz. Ben de Güven Güzeldere. Merhaba. Merhaba. Evet. Bu hafta ne yaptık, e, ne yapıyoruz? Ne yaptık, ne yapıyoruz? Bu hafta aslında stüdyoya ayaklarımız biraz e, geri geri gitti <laughs> diyemeyiz. Program tabii her şekilde keyifli oluyor da e, Dylan'ın kariyer açısından bayağı bir kara leke e, albümle karşı karşıyayız bu hafta. Ve fakat e, daha önce örneğin çaldığımız Self Portrait'te epey biz de ağır konuşmuştuk. Başka ağır e, eleştirileri de aktarmıştık. Ama bu hafta en azından Dylan'ın kariyeri için çalacağımız albüm kendi sorumluluğu değil bu kötü albüm. İlginç bir hikayesi var. Evet bir bakıma kendi sorumluluğu değil e, bir bakıma da tabii kendi çalmış söylemiş ama ee, ben de duşta şarkı söylüyorum da çık albüm çıkartmıyorum onları. <laughs> Ama e, stüdyoda yapmıyorsun. Ya, Arkadaşlarla lise yıllarında gittiğimiz vardır. O kayıtlar çıksa bir daha insan içine çıkamam yani. Duşlu stüdyo. Peki. <laughs> ee, söyle Güven. Ee, tamam yani albümü çıkartmak e, Dylan'ın sorumluluğunda değil tabii. E, onun hikayesini anlatacağız ama albümün içindeki bütün parçaları Dylan kendisi söylemiş, kaydetmiş. Dolayısıyla orada bir parça herhalde bir sorumluluk var. 13. albümdeyiz. Sene 1973. 1973'te Pat Garrett and Billy the Kid e, e, filminin müziğini yapmış ve albüm olarak çıkartmıştı Dylan. Bunu iki hafta önce çalmıştık. E, şimdi 1973'te çıkmış e, ikinci e, albümünü çalıyor olacağız. E, Dylan'ın diskografisi içinde de 13. stüdyo albümü. E, bu albümde hikayesini anlatacağız fakat toplam 9 şarkı var. İlginç bir şekilde şarkıların hiçbiri Dylan'a ait değil. E, ya geleneksel ya başka müzisyenlerin şarkıları. E, fakat biz de bundan yararlanarak e, bu şarkıların güzel başka yorumlarını da e, kattık. Vaktimiz yetişirse toplam e, 9 tane şarkı albümün ilk 5 e, şarkısını çalmaya çalışacağız. Evet bu, bu albümün adı bir, önce kişisel bir notla başlayayım. E, nedense bu albümü dinlerken e, Self Portrait'te olduğu kadar hüsrana kapılmadım. Daha daha rahat dinledim. Bunun sebebi acaba Self Portrait'te öyle bir dibe vurdu ve hani bir nevi deli şey raporunu aldı koydu cebine ne yapsa yeridir mi yoksa e, ne bileyim belki de kişisel bir şey bu, bu, bu buradaki hani bir iki tanesi hariç şarkılar daha çok hoşuma giderek dinledim. Evet, e, bu, bu, kaideden yuvarlanmış olabilir. Ayrıca selfport çaldığımız zaman da ne kendimize ne diline haksızlık etmeyelim. E, yani bu parça, e, işte bu albüm e, belki 8-10 parçadan oluşan bir kısa albüm şeklinde olsaydı o kadar da yadırgamazdık ama içinde çok fazla işte e, bulunsun diye konulmuş şarkı bulunan iki disklik bir albüm olduğu için biraz da yadırgamıştık. Doğru uzunluğu da bunaltıyordu insanı biraz. Evet e, işin bu yanı var. Şimdi biraz isterseniz ne yapalım parça mı çalıp albümden bahsedelim yoksa biraz daha bahsedelim mi? Ee, e, istersen bir tek şeyi söyleyeyim. Bu albüme Kolombiya'nın intikamı adı verilmiş. e, sebebi de şu e, Bob Dylan 1973'te kısa bir süre için e, Kolombiya plaklarından ayrılıyor aslında. Bir düzine yıldır, tam 12 yıldır Kolombiya ile beraber e, çalışmış ve 12 adette stüdyo albümü yapmış durumda. E, bugünün standartlarıyla herhalde bu böyle şey 50 yıl evli kalmak filan gibi bir şeye tekabül ediyor olabilir uzun bir süre. E, e fakat bir noktada bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi onların detayına birazdan gireriz. Ve e, Bob Dylan Kolombiya'dan geçici bir süre için olsa bile ki o sırada geçici olup olmayacağı o gün belli değil ayrılıyor. E, bu ayrılışı takiben e, Bob Dylan aslında kendi yazdığı müzikle bir sonraki albüm olan Planet Waves'i çıkartmasına sadece bir buçuk ay kala Kolombiya bayağı aslında haince bir davranış olarak görülebilir. Bob Dylan'ın özellikle Self Portrait ve New Morning albümlerini kaydederken kaydettiği ama albümleri almaya uygun görmediği parçaları arşivlerden çıkartıyor. Dokuz tanesini bir araya geliyor, getiriyor ve bir e, albüm yapıp Planet Waves'ten dediğim gibi bir buçuk ay önce piyasaya sürüyor. Albümün kapağında da e, dinleyicilerimiz internetten bakarlarsa görürler. Böyle bir yandan görülen profilden gibi ama tam da yüzü belli olmayan bir Dylan var. Hatta o, o, orada da şey deniyor. Kolombiya Dylan'ı tamamen gözden çıkarttı, yok ediyor. Hani yüzü bile görünmüyor adamın diye. Neyse, şey böyle, geneli böyle. Bu albümün e, bir fotoğrafını ben Twitter sayfasına koydum. Oradan görmek mümkün. Yani Kolombiya e, e, plakçılığın Dylan'dan intikamı diye düşünebilir. Ben daha ziyade Dylan'ı suistimali diye düşünüyorum. E, madem ayrıldı biz elimizde ne materyal varsa yalnızca para kazanmak için e, işte böyle bir albüm çıkartalım nasıl olsa e, telif hakları da bizde filan diye hareket ettikleri kanaatindeyim. Yani özellikle Dylan'dan intikam alalım değil biraz daha para kazanalım işte Dylan'ın e, bedelini Dylan ödeyecek olsa bile kötü bir e, albüm e, ortaya konması nezdinde. Fakat isterseniz e, ilk şarkıyla girelim. E, geleneksel bir şarkıyı seslendirmiş e, Bob Dylan. Birazdan bunun bir yorumunu da dinleyeceğiz. Fakat şimdi albümdeki e, ilk Bob Dylan icrasıyla Lily of the West. came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora. lovely Flora, some pleasure for to find. But you turned on to another man, who so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. And oh, my lovely Flora. in yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me, and the answer that she gave to him, it me, oh prince, I was betrayed by Flora. up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, Totally made him stand, being mad by desperation. I pierced him to the breast. All this whole lovely flora. my trial. I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest. Still, I love my faithless Flora. The lily Evet, Kolombiya'nın 1973 senesinde Dylan'ın kontratını, sözleşmesini kaybetmesinden hemen sonra e, aslında Self Portrait ve New Morning albümlerinin alt oluşan kayıtları bir araya getirip alelacele piyasayı sürdü. Dylan albümünün ilk parçasını dinledik. Lady of the West. Bu yine New Morning albümü için yapılmış kayıtlardan bir tanesiydi. Albüme giremeyenlerden. Ee, bir geleneksel folk şarkısı. işte birçok folk şarkısında olduğu gibi e, çıkışının tam olarak neresi olduğu bilinmiyor ama İrlanda olduğu tahmin ediliyor. Ee, yıllar içinde de bir Amerikan folk şarkısı haline gelmiş. John Baez'den tutun e, işte Peter Paul and Mary'ye aslında folk e, dünyasının bilindik hemen hemen tüm isimleri tarafından seslendirilen bir parça. Dylan da burada kendisi denemiş. Evet zaman zaman biz aslında programımızda John Baez'i de kendi adıma konuşayım. Peter Polenmeri'yi de biraz Bob Dylan'ın yazmış olduğu müzikleri onun ardından fazla rahatça kullanmakla aslında eleştiriyordum. Öyle eleştirel bir bakışım vardı. İlginç bir durum burada ee, John Baez bu şarkıyı 1961'de söylemiş. Peter Polenmeri de 63'te seslendirmiş. Ee, Bob Dylan onlardan yıllarca sonra seslendiriyor. Bu defa ters dönmüş durumda zaman. Ama tabii ne Bob Dylan yazmış ne öbürleri dolayısıyla sadece bir zaman farkı var. Evet yani bence kötü bir icada sayılmaz aslında. Albümün e, böyle eleştiriliyor olması hani icraların hepsinin tek tek kötü icralar olmasından kaynaklanmıyor bence. Daha ziyade işte böyle son derece ticari nedenlerle e, alelacele bir araya getirilmiş ve Dylan'ın fikri bile sorulmadan piyasaya sürülmüş bir albüm olmasında. Bu da haliyle telif haklarını e, bir kez bu büyük şirketlere sattıkları zaman müzisyenlerin böyle şeylere boyun eğmeleri gerektiğini gösteriyor. Burada yani eleştirecek bir yan varsa aslında tabii Dylan'dan ziyade Kolombiya plakçılığın kendisi. E, peki isterseniz e, şimdi bu e, son derece e, bir Kobo şarkısı gibi niteleyebileceğimiz The Way of the West'i e, tanıdık en azından benim kuşağımın e, yakından tanıdığı bir isimden dinleyelim. Pernell Roberts. E, Pernell Roberts ismi yakın gelmeyebilir fakat belki Adam Cartwright dersek insanlar hatırlayabilir. Benim çocukluğumun siyah beyaz televizyon ekranlarında işte haftanın bir akşamı heyecanla izlediğimiz Bonanza dizisinde Adam Cartwright'ı canlandıran e, aktör aynı zamanda müzisyen e, e Mahir sen yetişmemişsindir tahminen bu Bonanza'ya ama Kı, kınıyorum bu, tahmin ederim. Bu şeyi e, nedir? Söylemi kınıyorum. Ee, niye öyle diyorsun? Yani benim çocukluğumda TRT yok muydu? Bonanza dönmüyor muydu sürekli? Biz de e, görüyorduk, e, istiyorduk. E, sevmiyorduk o ayrı. Ben çok ufaktım tabii o zaman şey neydi? E, şey bekliyordum. Robotek çizgi filmi falan bekliyordum da bunlar da dönüyordu, görüyorduk yani. Anladım. Belki, yani ben belki modası geçmiş diye e, senin zamanında artık kalkmıştır diye düşünüyordum ama demek ki sen de... Maruz bırakıldık. Evet. Peki o zaman durumun mazur diyelim. <laughs> Bu arada bir e, programa çok e, tematik ara olacak ama hani e, bizim programın kaderindendir onu araya gireyim. Hep e, ya maça ya seçime denk geliriz. E, bu sefer her ikisine birden denk geldik gerçi. <laughs> e, ama e, maç skorunu bilmiyorum onunla ilgili bir yorum yapamayacağım ama Fransa'da e, Macron kazandı gibi gözüküyor. Le Pen kaybetmiş. Bunu da araya sıkıştıralım. Hı bu bilgileri almak için dinleyen varsa programımız deyip Şimdi... Peki Fenerbahçe Beşiktaş'ta bir bir berabere kalmışlar. Hadi ben de ona araya sıkıştırayım o zaman. Madem evet. böyle haberler geçiyoruz. <laughs> İyi, e, o zaman Açık Gazete'nin jingle'ıyla da çıkarız <laughs> programdan sonra. Peki Hörner Roberts'a girelim o zaman. Lily of the West. When first I come to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my breast. And the name she bore was Flora, the lily of the west. I courted lovely Flora, uh, some pleasure there to find. But she turned unto another man, which sore distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. And go oh, my lovely Flora, uh, the lily Out in yonder shady grove, a man of high degree, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him, it sore did me oppress. I was betrayed by Flora, the lily of the west. I stepped up to my rival, my dagger in my hand. I seized him by the collar and I boldly bade him stand. Being mad to desperation, I pierced him in the breast. Then go, my lovely Flora, to stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the criminal box and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora. of the West e, bu sefer çok daha country sedasına yakın bir yorumla dinledik. E, çok daha şey cowboy hissinin hakkını veren bir yorumdu diyelim. Şey Ghost Riders in the Sky böyle şey eksik arkada kamçı sesleri falan. Evet, evet. Pernell Roberts'tan dinledik e, bu parçayı şimdi albümde devam edecek olursak ikinci parça bu, bu <clears throat> Can't Help Falling in Love e, yani bari bunu söylemeseymiş. Yapmasaymış bunu diyecektim ben de tam. Evet da. yani bu, bu, bu hakikaten bu olmasaymış bu, bu albüm çok daha iyi olurmuş. Ama bu, bu, bu olmasaymış dünya bile daha iyi bir yer olabilirmiş. Öyle, öyle <laughs> hissediyorum yani. Diyorsun bugün ee, yaşadığımız e, sorunların temelinde <laughs> bu yatıyor. Şey e, olabilir, ke kelebek evet. etkisi. 1973'te bu, bu yayınlandıktan sonra. Bu Can't Help Falling in Love e, Plaisir d'Amour şarkısına dayanıyor. Ta 1780 yılında Jean-Paul Ejit Martin yazmış. Daha sonra da Hector Berlioz tarafından e, aranje edilmiş. E, Amerika'da bu Elvis Presley tarafından söyleniyor. E, ön, önce aslında ilk çıkışı 1961'de çevrilen Under the Blue Sky of Hawaii filminde kullanılıyor. E, o zaman bile listelerde iki numaraya çıkıyor fakat daha sonra Elvis Presley 1968'de ee, NBC televizyonu için bir dizi canlı şarkı yorumu yaptığı zaman o zaman aslında patlıyor ve muhtemelen Batı dünyasındaki işte böyle orta yaş ve üstü erkeklerin şeyindeki e, bilinç iç ve dışındaki sarsılmaz yerine o zaman kavuşuyor. Ee, Bob Dylan bu şarkıyı New Morning kayıtları sırasında kaydediyor. Niye ediyor bilmiyorum. Ya işte bak sonradan dinlemek için ediyordur. Bu kadar da eleştirmeyelim adamı. Hiçbir zaman piyasaya yani, kendisi sürmemiş parçayı. Do, doğru. Düşünce Bob, suçuna girer yani. Bob, Bob Dylan aslında bütün bu şarkıları biz stüdyoda ısınmak için öylesine söylüyorduk diyoruz <laughs> daha sonradan ama. Pot, pota alacak. O, onun da biraz inanırlığı şüpheli çünkü aslında hepsi prodüksiyonları tam yapılmış bitmiş aslında parçalar. Elbette ben de hiç inanmadığımı söyleyeyim. Yani bir başka Fransız şarkısında e, biliyorsunuz Gilbert Becon'un çok güzel bir şarkısını Let It Be Me e, adıyla e, çalmış söylemiş. Self Portrait albümüne de kendisi e, bayılarak almıştı. Şarkının herhalde en kötü icralarından biriydi bu şarkının tarihçesinde. Bu da biraz öyle yani e, biraz faturayı Bob Dylan'a çıkartmadan edemeyeceğiz Mahir kusura bakma. Ben düşünce suçu diyorum bu konuda başka hiçbir şey değil. tamam <laughs> peki şimdi zaten e, önce e, Dylan'dan arkasından da e, şarkıyı meşhur eden e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından İngilizce haliyle meşhur eden Elvis Presley'den dinleyeceğiz. E, ikisi arasındaki farkı da e, dinleyicilerimize bırakalım. İsterseniz önce Bob Dylan yorumuyla dinleyelim. Can't Help Falling in Love. Müzik Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Share be Some things were meant to be. Take a man, take on my home. got my home. Shall I stay? Would it be? Falling in Love. Önce Bob Dylan'dan dinledik. Ee, arkasından da Kral'dan yani Elvis Presley'den dinledik. İster istemez bu parçayı Bob Dylan'dan dinlemek insanı Çerkez etemin şu gerçek mi hikaye mi bilinmez ama şeyini hatırlatıyor ya paşam bari şu kahveyi sade içseydiniz diye ben de pa paşam bari <laughs> şunu söylemeseydiniz demek istiyorum. Ya Bob ben e, senin bir e, iznini almadan e, parçayı girdikten sonra yaptığımız e, yaptığım yorumu da aktarmak isterim. Parçaya girdik Dylan'dan. Ya bunların ikisini üst üste çalalım arada konuşmayalım dedik. Evet evet iyice ezilsin Dylan dedi. <laughs> Ama 1973'te Güney Kore'de bu parça 45'lik olarak yayınlanmış. Ama bunu söyleyen kitabın yazarı acaba burada bir e, hayranlık mı var yoksa bir e, espri hissi mi var? Gülmece mi var? Bu, bunu bilmiyorum diye. Maytap geçiyor düşmüş. bence direkt. <laughs> evet ben de şunu söyleyeyim. Yani Elvis Presley bu şarkıyı kendi şarkısı değil gerçi ama kendisine mal etmiş bir biçimde şarkının sahibi gibi söylüyor sahiden. Bob Dylan işte en fazla eğreti bir kiracı gibi söylüyor ve böyle sakız gibi uzuyor filan şarkı Burada şaşılacak bir şey var. Yani adamı suçlamak bir yana e, çok iyi bir müzisyen olduğu çok açık değil mi? Bob Dylan'ın böyle e, belki hani bazı insanlara ne bileyim işte mavi renk yakışmaz, kısa saç yakışmaz, eğreti durur falan. Adama bu tür şarkılar demek ki uymuyor. E, fakat bunu göremiyor olması bütün e, üstün müzisyenliğine rağmen ya da etrafında bunu kendisine söyleyecek insanların olmaması ya da onlara kulak vermemesi doğrusu e, hayrete şayan bana sorarsanız. Bir ona ek yapayım. Ee, en azından kariyerinin o döneminde e, bunların üstesinden gelemiyormuş. Çünkü e, son üç albümü Dylan'ın işte Amerikana, işte Amerikan klasikleri e, ni yeniden yorumlamaları. Bunların bir tanesi de hatta Frank Sinatra parçalarını ki bu tür şarkılarda dolu. E, e, yeniden yorumladı bir albüm. Çok iyi eleştiriler aldı. Şimdi yaşına hürmetten mi bu eleştiriler yoksa <laughs> Dylan seneler içinde aradan geçen 35 senede bir şeyler öğrendi mi e, bu yorumculuğuna? Bu işin bir noktası. Bir diğer noktası da belki de gerçekten bu parçalar hiçbir zaman e, albüm formatında piyasaya sürülmesi hedeflenmiyordu. E, Columbia albümü işte Dylan Kolombiya ile sözleşmesi bittikten sonra çıkarttı. Şimdi biraz onun üstüne konuşalım. Neden böyle çıkarttı? E, ama şunu e, belki baştan eklemek peşinden önemli olur. E, Dylan tekrar Kolombiya'ya döndükten sonra kısa bir süre sonra bu albümü sildirmek istiyor. Evet ve tek başına bu albüm hiçbir zaman bir CD olarak yayınlanmıyor ancak yıllar sonra bir işte böyle büyük toplamın içinde kendine yer buluyor ama hiçbir zaman tek başına bir albüm olarak e, ulaşılamıyor bu albüme daha sonra. 2013'teki box set e, evet. tek kadar. Evet Mahir yani bu dediğini aslında kabul etmek son derece makul olurdu. Eğer Self Portrait albümünü e, kendisi içindeki şarkıları seçip yayınlamış olmasaydı Bob Dylan ama e, onu Kolombiya e, plakçılık yayınlamış değil kendisi seçmiş yayınlamış ve tam bu albümdeki gibi işte böyle bir takım berbat icralar var. Dolayısıyla e, Bob Dylan'ı tümden e, masum bir şekilde görmek bana çok zor geliyor. Ee, peki bir de <clears throat> Bob Dylan Kolombiya'dan nasıl ayrıldı 12 yılın arkasından? E, onunla ilgili bir şeyler daha söyleyelim isterseniz. E, ee, 1972 yılında e, bir Dylan için Kolombiya e, Greatest Hits Volume 2 diye bir plak çıkartıyor. Biz bunları size çalmıyoruz çünkü bunlar stüdyo albümleri. Zaten çaldığımız parçalar. O yüzden prensip olarak hani değişik konser yorumları varsa onları çalmayı ama Greatest Hits albümlerinde tekrarlanan stüdyo yorumlarını çalmamayı tercih ediyoruz. 1972'de Dylan e, Kolombiya ile kontratını yeniliyor. Burada da <clears throat> Columbia'nın müzik bölümünün direktörü Clive Davis bu anlaşmayı yapıyor. Anlaşma oldukça cömert bir anlaşma. Bob Dylan'a e, iki hafta önce çaldığımız Sen Peckinpah'ın filmi Pat Garrett ve Bill the Kid'in e, film müziğinde dahil olmak üzere ondan sonraki iki albümde albümler satsın satmasın en az 400 bin dolar albüm başına garanti ediyor ki 1970'lerin başının 400 bin doları herhalde bugünün birkaç milyon dolara en aşağı diye düşünüyorum. E, ve <clears throat> Pat Garrett ve Billy the Kid de çok fena satmasa bile çünkü Amerikan listelerinde 13 numaraya yükseliyor. Yine de olumsuz eleştiriler alıyor ve e, Kolombiya plakçılıkla Dylan arasındaki e, ilişkilerinde tadı kaçıyor. Hatta o kadar ki e, Clive Davis 29 Mayıs 1973'te Kolombiya'dan kovuluyor. Bu yapmış olduğu bu anlaşmadan ötürü. Kolombiya'ya dönüp 400 e, bin dolar albüm başına garanti anlaşmasını iptal ediyor. Dylan da hemen Kolombiya ile anlaşmasını iptal ediyor ve Asylum plaklarına geçiyor. E, bu yeni kurulmuş olmakla beraber e, Eagles, Tom Waits, Johnny Mitchell gibi, Birds gibi önemli isimleri de kendine bağlamış bir plak şirketi. David Geffen'in şirketi. Evet. Ki Ee, 1973'ün sonunda yıl sonunda yapılan e, satış toplantısında da Kolombiya'nın en tepesindeki başı olan Goddard Labors'ın e, Bob Dylan olayıyla ilgili diyor ki evet kabul etmek gerekir ki kimi zaman plak şirketlerinin sanatçıları e, sömürdüğü durumlar vardır. Fakat bazen öyle durumlar olur ki sanatçılar plak şirketlerini sömürürler. Biz de burada böyle bir duruma şey yaptık, maruz kaldık diye yıl sonu konuşmasında e, acı bir yorum yapıyor. E, aslında hemen onu da söyleyelim o zaman e, Kolombiya e, çok fazla Bob Dylan'dan uzak kalamıyor. E, yeniden dönüp kısa bir süre sonra Bob Dylan'ı yeniden bağlıyor. Hani böyle bir olaydan sonra ve hayat boyu birbirlerini hiç görmediler filan öyle bir şey yok. Kısa bir süre sonra Bob Dylan yeniden Kolombiya plakçılığa dönecek aslında. Ve bugün hala da Kolombiya e, sanatçısı 55. senesi. Evet, e, o halde e, Şimdi yeniden müzeye dönelim. Üçte ikilik süreyi bitirmiş, arkada bırakmışken e, Dylan albümünün e, üçüncü parçası geleneksel bir parça. E, Bob Dylan icrasıyla dinliyoruz. Sarah Jane. on the big bad million. Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah Jane. Ain't nothing to do but to sit down and sing and rock about my Sarah mama saying, oh, gee. La la la la la. La The engine gave a quack and the whistle gave a squall. The engineer gone through the hole in the wall. Sarah Jane. shoot them rebels. My gun's steady, gonna hold it level. Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah Jane. on a big back mill and Sarah Jean. Sarah Jean. Sarah Jean. Sarah Jean. Ain't nothing to do but to sit down and sing and rock about my Sarah. Evet. E... ya, <laughs> Sinirim bozuldu. Yok ya o kadar kötü değil. Ee, şey biz tabii bu kendi aramızda şarkı aralarında da e, bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Bob Dylan'ın Kolombiya'dan ayrıldıktan sonra e, aslında yaygın olarak Kolombiya'nın e, intikam albümü olarak adlandırılan Dylan isimli toplama albümü çalıyoruz. Bob Dylan kariyerinin o noktasındayız. Evet saatlerimiz 21.43. 43. Dinlediğimiz parça da Sarah Jane isimli bir geleneksel parçaya Dylan'ın getirdiği yorumdu. Şarkı aralarında da program boyunca konuştuğumuz gibi bu e, insanlığa karşı işlenen suçun sorumlusu Dylan mıdır, Kolombiya şirketi midir? E, tartışması bir yandan yürüyor gidiyor. Ben işte e, kaleyi savunmaya çalıştım Dylan'ın günah yoktur diye e, dere Broz e, ee, biraz üstüme geldi. Yok yok ben daha iyi bir yerden alıyorum. Ya o kadar da kötü değil diyorum. Gerçi bir yandan da notlarıma baktığım zaman Time dergisinden Gilbert Cruz'un bu, bu parçayı Bob Dylan'ın bütün zamanların en kötü 10 şarkısından birisi seçtiğini de görmeden edemiyorum ama. Ben zaten beyaz bayrağı atmak üzereydim. Ee, onu da söyleyeyim çünkü kaynaklarımıza baktığımızda şunu gördük. Bob Dylan az önce dinlediğimiz şarkı için 8 e, ayrı deneme yapmış. Yani albüme koymayı düşünmediğiniz bir parça için 8 deneme yapıyorsanız bir sıkıntı vardır. E, güven güzeldere <laughs> haklıymış. <laughs> ben susacağım e, artık. <laughs> yani Mahir üstüne gelmiş olmak da istemezdik kusura bakma. E, bence Sarah Jane'in yorumu mesela Can't Help Falling In Love'dan yine daha iyi. Geleneksel şarkılarda bir şekilde biraz daha Bob Dylan sedasını duyabiliyoruz. Öbürlerinde iyice berbat işler yapmış diye ben düşünüyorum. Öte yandan senin dediğinde doğru bu Frank Sinatra'nın falan şarkılarını söylediği son albümlerinde aslında öyle çok kötü icralar yok. Yani demek ki belki e, adamın 70 yaşına gelmesi lazımdı bu tür şarkıları anlayıp yorumlayabilecek hale gelmesi için. E, filan. Ben şimdi bir sonraki şarkıya geçeceğiz ama bir de Twitter'dan bize bir soru gelmiş. Bunun cevabı bende yok. Onun için e, burada seslendireyim ve soruyu size yöneltmiş olayım. E, bir dinleyicimiz demiş ki programımızın programınızın tamamı SoundCloud'da mevcut mu? E, pek yakında. E, pek yakında diyoruz değil mi? Aslında çabalarımız sürüyor yani. Evet. Pek yakında mevcut olacak. Onun duyurusunda yani sürpriz olarak ben saklamayı düşünüyordum ama kayıtları yeni e, tamamladık. Onlar tabii epey yüklü e, kayıtlar çünkü bir yıllı geçen bir süredir yok. Onları tek tek yükleyeceğiz. E, SoundCloud olmasa bile e, internet üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Twitter sayfasından da duyuracağız. E, açık Radyo e, alt tire Bob Dylan yoksa Dylan pardon Dylan e, alt tire açık radyo e, adresinden ya da zamanlar değişirken etiketiyle bulmak mümkün. E, albümün A yüzünün son şarkısındayız. E, biraz şarkı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? evet. Of Ira Hayes. Ee, söyleyelim ama şeyi de söyleyelim. Ee, sanırım bugün için hatırladığımız playlisti bitiremeyeceğiz. Bence ziyanı yok. Önümüzdeki hafta devam ederiz ama hani ona göre biz kendi aramıza gidelim diye söylüyorum. Ballad of Ira Hayes bence bu e, Kolombiya'nın e, kenarda köşede kalmış Bob Dylan kayıtlarını toplayıp da piyasaya sürdüğü Dylan isimli albümdeki ender iyi kayıtlardan olduğunu düşünüyorum. E, bu parçanın tabi Peter Lafarge'in sanıyorum e, orijinal olarak parçası e, yerli Amerikan yerlisi Peter Lavarge bir folk şarkıcısı aynı zamanda. Dylan'la aynı zamanlarda e, Greenwich Village e, çevresinde e, kendi eserlerini icra etmiş bir isim. Evet şarkıyı da 1962'de yazmış zaten. Öyle mi? Evet. Ee, yani en iyi yorumu değil belki Dylan'ın yorumu ama bence kötü bir yorum da sayılmayabilir. Tabii bunlar hep e, sübjektif. Evet şarkının konusunda şey var. Amerika'nın yakın tarihinden bir kahramanlık hikayesi var. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda e, Iwo Jima Savaşı sırasında yani 19 Şubat 26 Mart 1945 arasında Pasifik Adası'nda e, Tokyo'dan sadece 620 mil güneyde bulunan Iwo Jima Adası'nı almaya çalışırken Amerikalılar e, bu, bu böyle ikonikleşmiş bir şey vardır. İkonik bir fotoğraf vardır. Böyle 4-5 asker bir bayrağı dikmeye çalışıyorlar. Ki o, o fotoğrafta aslında poz e, çünkü ee, ilk anı değil bir durdurup <laughs> o anı beğenmiş gören hadi bunu tekrar pozlayın demişler <laughs> fotoğrafı öyle resmen pozlamışlar ikinci defasında. Tamam sen <clears throat> şeyi bozma olayın akışını <laughs> bozma. Ee, Bozmak ee, lazım biraz. Peki e, işte bu bu şeyi bayrağı oraya diken 4-5 kişiden bir tanesi Ira Hayes ee, bayrağı Suribachi tepesinin veya dağının tepesine dikiyor. E, ve e, bu şekilde de böyle bu, bu insanlar şöhret kazanıyor ama Ira Hayes e, askerden döndükten sonra alkolizme düşüyor, yenik düşüyor ve öyle alkolik bir şekilde hayatını sonlandırıyor. işte şarkı da bununla ilgili. Evet şarkı da aslında e, bununla ilgili yerli Amerikalıların e, çektiği eziyetlerle ve aslında o şeyi biraz da ondan söyledim. E, o meşhur fotoğrafın pozlanması meselesini yaratılan bir mit ve işte o mitin aslında altının nasıl kof alması e, meselesiyle yine ilgili. Epey e, bana ilk dinlediğimde dokunmuştu bu parça. E, ben Johnny Cash'ten ilk dinlemiştim tabii evet, iyi bir yorumdu. Evet, 1964'te Johnny Cash yorumluyor. Aslında en şöhretli yorum da o. Evet. evet galiba o fotoğrafın aslında bir benzerini sonra bu 11 Eylül saldırılarının arkasından da e, yeniden kurguladılar, e, piyasaya sürdüler filan öyle bir şeyler de olmuştu diye hatırlıyorum. E, bu programda herhalde buna e, yer kalacak Bob Dylan'ın icrasından sonra bu ünlü Johnny Cash icrasını da dinleyebileceğiz. Son 10 dakikamızın içindeyiz. İsterseniz şimdi Bob Dylan'dan e, önce dinleyelim. The Ballad of Ira Hayes. I knew a man jangles any dance for you in worn out shoes. silver hair, ragged shirt, and baggy pants. That old soft shoe. You jump so high, you jump so high. Then he lightly touched down. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age as he spoke right out. He talked of life, he talked of life. He laughed and slapped his leg instead. jangles and he danced a lick all across the cell. He grabbed his pants for a better stance. Oh, he jumped so high and clicked up his heels. He let go, laugh, he let go. rack his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. of those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years and how his dog and him just traveled all about. And his dog up and died, he up and died. still grieves. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. out every chance. Honky tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. Cause I drinks a bit. He shook his head and he shook his head. I heard someone Bojangles. bir aksaklık oldu. Arşivde parçaların birbirine karışması nedeniyle Ballad of Ira Hayes yerine Dylan isimli bu Kolombiya'nın derlediği Dylan'ın piyasada olmasını istemediği parçalardan oluşan derleme albümün bir sonraki parçasını Mr. Bojangas'ı dinlemiş olduk. Aslında Ballad of Ira Hayes üstüne epey konuşmuştuk. iyi olurdu onu girmek ama öyle olmadı. Artık önümüzdeki hafta bir adım geri döner. Ballad of Ira Hayes'i tekrar çalarız. Ama bu hafta programın artık sonuna geldik. Mr. Bojangles'ın Dylan'dan bence biraz kötü bir yorum dinledik. Şimdi bir de iyi bir yorum dinleyip e, çıkalım derim. E, David Bromberg çeşitli, çok üstüne konuşamayacağım vaktimiz kalmadığı için ama Dylan'la çeşitli aşamalarda e, yolu kesişen bir müzisyen. Oraya da daha sonra bilahare değiniriz oralara geldiğimizde. Evet yani The Ballad of Ira Hayes'i gelecek hafta çaldığımızda Johnny Cash yorumunu da e, onun arkasından o halde çalarız. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programının sonuna geldik. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz Müjgan Bayram Çetin'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, programın e, kayıtlarını da yakın bir zamanda e, size erişilebilir bir hale getireceğimiz e, sözünü vermiş durumdayız. Onun duyurusunu da bilahare yapacağız. E, David Bromberg'ün Mr. Bojangles yorumunu e, girerek e, alasmaldık diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. worn out shoes, silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. You do the old soft shoe. He jumped so high, you know he jumped so high. And then he lightly touched down. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come on down. I met him in a cell down in New Orleans. All right. I was down and out. He looked to me to be the, the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life. Yes, he talked of life. He laughed and slapped his leg a stab. He said the name Bojangles and then he danced a lick. across the cell. He grabbed his pants for a better stance, so he jumped up high, high. He clicked his heels. He let go a laugh, you know, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangle. Mr. Bojangle. Mr. Bojangle, come on down. This is really a true story. You know, a lot of people have heard the song and well, at least Jerry Jeff tells me it's a true, true story. I, I played guitar with Jerry Jeff Walker for about two years, and we, we did this song every night for two years, and I never got tired of it. Jerry got a little tired of it. At night after the clubs had closed, we do horrible things to it. But it's a true story. He, this guy Changles was. Uh, he was a street dancer in New Orleans, and what he'd do is he'd go from bar to bar, and uh, he'd put a he'd put money in the jukebox or get somebody else to do it, and then he'd either dance or pantomime the tune, right? And for that, people would buy him drinks and get him pretty drunk, and then he'd go on to the next bar and next one until it was closing time, and then he'd go and do it the next night. And after a few nights of this, he'd end up on the corner, and the cops would pick him up and they'd take him to the drunk tank which is where Jerry Jeff met him. Uh, Jerry Jeff wasn't there on a research project. I, I mean, the way I got that story, I, uh, I, I, may have that wrong, but the way I got that is that he, he propositioned the right woman at the right time in the wrong place. And her husband, the bartender, uh, called the cops and they, uh, they took Jerry. Uh, the parish jail. And, he and this guy just talked for three days in the cell about, you know, what he done. Uh, said he danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, you know, his dog up and died. After 20 years, he still grieves. He said, I dance now at every chance in the honky tonks. For drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars.